Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան հրապարակել է ազգային հավաքականների դասակարգման աղյուսակը վերջին ավարտվող տուրում։ Հայաստանի հավաքականն իսպանացի Խոակին Կապարոսի գլխավորությամբ տարին կավարտի 92-րդ տեղում։ 2020 թվականը Հայաստանի հավաքականն ավարտել էր 99-րդ տեղում։ Առաջատարը Բելգիայի հավաքականն է, լավագույն տասնյակում են նաև Բրազիլիան, Ֆրանսիան, Անգլիան, Արգենտինան, Իտալիան, Իսպանիան, Պորտուգալիան, Դանիան եւ Նիդերլանդները։ Իտալիայի առաջնության 19-րդ տուրում չեմպիոն եւ առաջատար Միլանի Ինտերը տանը մրցեց Տորինոյի հետ եւ հաղթանակ դարավ 1-0 հաշվով։ Իսպանացի Սիմեոնե Ինզագի գլխավորած թիմի գոլը 30-րդ րոպեին բոսնիացի հարձակվող Էդին Ջեկոյի փոխանցումից հետո խփեց հոլանդացի պաշտպան Դենզել Դյունֆրիսը։ Ինտերը 46 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը եւ 7 միավոր առաջ է երկրորդ տեղում գտնվող Նապոլիից, որը 1 հանդիպում քիչ է անցկացրել։ Ռոման հյուրընկալվեց Սամպդորիային, Պորտուգալացի Ժոզե Մորինյոյի գլխավորած թիմը բավարար կիրառվեց ոչ ոքի արդյունքով։ 72-րդ րոպեին Ռոմայի գոլը խփեց ուզբեկ հարձակվող Էլդոր Շամուրադովը, որը փոխարինման էր դուրս եկել 67-րդ րոպեին։ 80-րդ րոպեին հյուրերի պատասխան գոլը խփեց իտալացի հարձակվող Մանոլո Գաբիեդինին։ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը հռոմեական թիմի մեկնարկային կազմում էր եւ անցկացրեց ամբողջ հանդիպումը։ Ռոման 32 միավորով 6-րդն է, նույնքան միավոր ունի նաեւ 7-րդ տեղում ընթացող Ֆիորենտինան, որը 1-1 հաշվով հաղաց Վերոնայի հետ։ Հունվարի 6-ին անցկացվելի հաջորդ տուրի խաղում Ռոման կհյուրընկալվի Միլանին։ Լիվերպուլը դուրս եկավ անգլիական լիգայի գավաթի խաղարկության կիսաեզրափակիչ։ Գերմանացի Յուրգեն Կլոպի գլխավորած թիմը պայքարից դուրս թողեց Լեսթեր Սիթիին։ Հիմնական ժամանակն ավարտվել էր ոչ ոքի 3-3 հաշվով։ 11 մետրանոցներով Լիվերպուլյան թիմը առավելության է հասել 5-4 հաշվով։ Ավելի վաղ կիսաեզրափակիչ էին դուրս եկել Լոնդոնի Արսենալը, Չելսին եւ Տոտենհեմը։ Անգլիական գավաթի խաղարկության քառորդ եզրափակչի հանդիպումներից հետո տեղի ունեցել կիսաեզրափակչի վիճակագրությունը։ Արսենալը կհանդիպի Լիվերպուլի հետ, Չելսին Տոտենհեմի հետ։ Առաջին Առաջին հանդիպումները տեղի կունենան հունվարի 5-ին, պատասխան հանդիպումները հունվարի 12-ին։